بسم الله الرحمن الرحیم باب ما یحرم فی الاحرام باب آنچه که حرام هست در احرام و یحرم علی المحرم بالحج والعمره عشرة اشیاء و حرام هست بر محرم محرمی که احرام بس به حج یا عمره ده چیز برش چه هست حرام هست احدها یک اطیب مشموما و بخورا فی ثوبه و بدنه فان تعمد استعماله افتداه بدم شاطن ولا شيء عليه انسان اولین موردی که حرام هست طیب هست چه بویش بکنه چه به شکل بخور باشه چه در لباسش چه در بدنش اگر عمدی اومد و استعمالش کرد باید فدیه بده گوسفندی رو ولا شيء عليه انسها اگر اما اگر صحبی بود میگه چیزی برش نیست و الثانی لباس ما يحفظ نفسه من مخيط الثياب إلا أن يعدم المئزر فيجوز له لبس السراويل أو يعدم النعلين فيجوز له لبس يلبس لبس الخفين إذا قطعهما أسفل من الكعب ولا يحرم ذلك كله على المرأة في إحرامه لأنه أستر لها دوم من چیزی حرام هاس لباسی است اون خودشو محفوظ میکنه اگر دوخته بود لباس دوخته شده پس دومین چیز لباس دوخته شده است مگر اینکه ازار گیرش نیاد در این صورت میتونه بگه سروالو بپوشه یا مگر زمانی که نعلین گیرش نیومد جایزه که دوخف بپوشه ولی باید اونا رو از زیر دو قوزک پا قطع بکنه اینا میگه هیچ کدومشون بر زن حرام نیست در احرامش زیرا ساترتر و پوشنده تر هستند فإن لبسه الرجل لحر او برد کفر بدم ان عمد ولا شيء عليه انسها اگر پوشید شخص این چیزا رو این لباس دوخته شده ها یا کفش میگه در این حالت اگر روی گرمی یا سردی بود کفاره یک خونی میده اگر عمدی بود و اگر صحوی بود مشکلی نداره و الثالث تغطیه رأس الرجل و وجه المرأة پوشیدن سر مرد و صورت زن این هم حرام هست و هو حرام ما، میگه این دوتا کار حرام هستند بر این دوتا نفر فین غطیاهو عمدن کفره بدمن اگر عمدی بپوشند یعنی مرد صورت سرش رو و زن صورتش رو باید کفاره خون یک خونی کفاره بدن منظور گوسفند ولکن لا بأس ان یستظل الرجل صائرا او ناظرا اما موردی ندارد که مرد سایه از سایه استفاده کند چه زمانی که در سیر هست چه زمانی که فرود اومده و تستر المرأة وجهها بما لا يماسه من برق و خمار و میپوشوند زن صورتش رو به آنچه که بهش برخورد نمیکنه از برقه یا روسری و رابع چهارمین چیزی که حرام هست از محظورات حج هست احرام هست حلق شعری من الرأس والجسد تراشیدن مو از سر و جسد یمنع منه الرجل المره زن و مرد از این کار ممنوعند فان حلق شعره شعرتن فعله مد اگر یک مو رو تراشید یک مد خوراک میده و فی شعرتین مدان در دو, مو دو مد هست و فی ثلاثی فسائدن دمون اما اگر سه مو بیشتر بودن خون برش میاد گوسفند میاد یستوی فیه العمد و صحب صحب و عمد در این کار با هم برابرند و الخامس پنجمین حرام تقلیم الظفر و افتدیه کشعری فی العمد و صحب چیدن ناخون هست و فدیه میده مانند شعر در عمد و در صحبش و سادس ششمین حرام احرام کاری که حرام هست در احرام این استعمال دهن این کان مطیبا حرم استعماله فی و البدن استفاده کردن روغن چرب کردن روغن اگر مطیب بود بوی خوش داشت استعمالش در شعر و بدن حرامه فإن كان غير مطيب حرم ترجیل الشعر به في الرأس والجسد اگر غیر مطیب بود خوشبو نبود این روغن دیگه اون موقع حرام هست برش شانه زدن مو در سر و در جسد ولا يحرم استعماله ما لا شعر فيه من الجسد ولی اگر بو نداشت حرام نیست استعمالش ضرور قسمت های از جسد که مو نداره و یفتدی ما حرم منه به دم انعامده و فدیه میده اونی که حرام بوده و استفادهش کرده یک خونی رو اگر عمدی بود و تحریم هذه الستة يرتفع بإحلالها الأول ويستبيحها بعده این شش چیز یعنی خوشبوئی لباس دوخته شده پوشوندن سر برای مرد و صورت برای زن تراشیدن مو در حالت احرام از جسد و سر کوتاه کردن ناخن و چرب کردن روغن این شش چیز با احلال اول حرمتشون مرتفع میشه برداشته میشه و بعد از اون دیگه حلالند سابع هفتمین چیزی که حرام هست برای احرام الوطع ويفسد به الحج إن كان قبل إحلاله الأول ويلزمه إتمامه وقضاؤه والتكفير ببدنة فإن لم يجد فبقرة فإن لم يجد فسبع من الغنم ميجي وات آه، آميزش حج با إنكار با فاسد مشي اگر قبل از احلال اول بود و لازمه برای که حج رو تمام بکنه و قضاییش هم انجام بده بعدا و کفاره بده یک شطوری رو اگر شطور نیافت گاوی رو اگر گاو نیافت هفتا گوسفند پس این دیگه سنگین ترین جریمه رو داره آمیزش بازن شو هم فاسد میکنه کاملش هم بکنه بعدا قضایش بگیره کفاره هم بده این کفاره فان وطع بعد احلاله اول و قبل ثانی فحجه تمام و علیه الكفاره اما اگر آمیزش داشت بعد از احلال اول آه اگر آمیزش داشت با بعد از احلال اول و قبل از دومی یعنی قبل از دومین احلال که آخرین هست اینجا دیگه حجش کامله منتها برش کفاره هست و ثامن هشتمین کار حرام در احرام الاستمتاع بالنساء فيما عدا الوطف في الفرج بری از زنان استفاده بردن از زن در بغیر از آمیزش در فرج ها مقدمات جما از جمله بوسه و ملامسه و اینها میگه و حرام علیه ويلزمه التكفير بدم إن فعله قبل احلاله الثاني حرام هست برش و لازم هست کفاره بده خونی رو گوسفندی رو اگر قبل از احلال دومش انجام داده بود و تاسع نهمین چیزی که حرام هست عقد النکاح یمنع منه الاحرام عقد نکاح میگه احرام از این مانه میشه فإن كان الزوج أو الزوجة أو الولي محرما بطل النكاح أجر شوهر يا حمسر يا ولي خدشون در احرام بودن باطل مش نكاح ولا يبطل ان كان الشاهد محرما اما نکاحشون باطل نيس أجر شاهد در احرام بود ولا يحرم على المحرم ان يطلق او يراجع او يشتري الاماء حرام نيس بر شخص محرم بر شخصي كدر احرام هاز که بده یا رجوع بکنه از طلاق یا کنیز بخره والعاشر دهمین کار حرام در دوره احرام قتل السیدی حرام فی الحرم الاحرام کشتن سید حرام هست چه در حرم چه در احرام و فی المأکول من دوابه مثله من النعم و در معکول از دواب یعنی منظورش اینه که اگر یک چارپا یک جنبنده خوردنی رو اومد و کشت باید مثلش رو از چارپایان بده من نعم از چارپایان مثلش رو بده مثلا اگر آهو رو کشت به عنوان مثال بیاد یک بوزی رو بده مثلش دیگه نه یا ایها الذين امنوا لا تقتلوا و وانتم حرم بعدا میاد هر کسی اون رو کشت عمدن جزاش اینه که مثل اونو بده و ادامه آیه پس قتل سید حرام هست در حرام و در احرام و اگر خوردنی رو کشت مثلش رو باید بده از چهار پایان مثال آورده ففی النعامتی بدنتون در شطور مرغ شطور هست و فی الضبعی کبشون در کفتار گوسفند هست و فی الاروی بقره و در بز کوهی گاو هست و فی الغزالتی انزون و در آهو بره ماده در آهو غزاله انز هست بوز ماده هست و فی الارنب اناق و در خرگوش بزغاله ماده هست و فی الضب جدیون و در سوسمار نوی سوسمار است که عربا اونو میخوردن این های کوچیک نه فرق میکنه بزغاله هست و فی جفره و در موش دو پای صحرایی بزغاله ماده هست و فی مالا مثل له القیمه و در آنچه که مثل نداره قیمت رو باید بپردازه و فی الحمام شاتون و در کبوتر گوسفندی بده و فی ما عداه من الطیر القیمه و جز از کبوتر در پرندگان دیگر قیمت رو میده ولا فدیه فی غیر المأکول ولا فی سید البحر اما در خورد حرام گوشت ها در اونایی که خورده نمیشن اگر یکی رو کشت چیزی رو کشت دیگه میگه فدیه نیست و در سید دریا هم فدیه نیست اینا حلاله بله خب بگذار من اون آیهش رو بیارم آیه اونجا آيش اه، تقتل الصيد وأنتم حرم بالي بالي آية شينك يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة كعبتي أو كفارة طعام مساكين او عدل ذلك صياما ليذوق و امره چون این آیه رو عمدی آورده به خاطر اینکه بقیه مواردش رو آورده بود میگه شما زمانی که در احرام هستید یا در حرم هستید سید و نکشید هر کسی که هم کشت جزایش اینه که مثلش رو از پایان بده و در همانند بودن و در مثل بودن دو تا عادل حکم بکنن آقا دو تا عادل بگن که بله مثل مثلا آهو این بوزه مثلا مثل عنوان مثال یا کفاره بده تعام مسکینان رو یا کفاره بده چی؟ به اندازه قیمتش یا به جاش بیاد و روزه بگیره قیمتش بکنه چند مد میشه برای هر مدش بیاد چیکار بکنه روزه بگیره بله اینو دیگه اینجا نآورده بود و ما اصاب من سید مملوک ضمینه لمالکی بالقیمه و اگر اومد و سید مملوکی رو زد اینجا میگه زامنه برای مالکش قیمتش رو بهش بده و فداه بمثله للمساکین و فدیه میده به مثلش مساکین رو والعمد والخطأ في قتل في قتل سید سوا عمدی بودن و خطا بودن در کشتن سید یکی هستن دیگه اون کفاره فدیه رو باید بده ومن دل على قتل سید فقد اسا اگر کسی اومد راهنمایی کرد بر کشتن سید گناهکار و على القاتل الجزا ولی جزا بر قاتله و اذا لازمه المثل كان مخيرا بين ذبحه للمساكين او يشتري بقيمته طعاما يتصدق به عليهم او يصوم عن كل مد يوما بله این توضیح داده بود اینجا آیه رو این در توضیح من آیه هست میگه زمانی که لازم شد بر شخص مثل آه؟ مثلا چیزی رو کشته بود که مثلش رو باید بده سیدی رو کرده بود که الان باید مثلش رو بده موقع موقعی که لازم شد برش مثل اختیار داره بین این که مثل رو بیاد ذبح کنه برای مساکین یا به اندازه قیمتش غذا بخره و به مساکین بده یا به جای هر مد یک روز روزه بگیره ولا بله خب یه چیزی رو که ما اونجا مونده بود در بحث تمتع در بحث تمتع اومده بود که شخص حدی بده آه؟ ولی اگر نیافت حدیو ده روز روزه میگیره در قرآن اومده نه که ستایش رو در حج میگیره و سبعت چه؟ فصیامو ثلاثت ایامن فی الحج و سبعت اذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن حاضر المسجد الحرام ونف توزيه دادم یا نه قسمة اون وخلاص خلاص خلاص ولا يجزيه اخراج ما لزمه من دم او طعام في احرامه الا في الحرام نقطه ديگر اینه که اون چيز رو خارجش ميكونه اون چيزي كبرش لازمي شده از کشتن گوسفند یا تعام دادن در احرام جائز نیست براش یا کفایت نمیکنه براش مگر اینکه در حرم باشه برای مساکین حرم باشه الا ان یکون محصرا فینحر دمه حيث احصر مگر زمانی که محصر باشه در احصار شده باشه مانع رفتن به حج بشن در این حالت نحر میکنه اون دمش رو اون قربانیش رو اون هدیش رو همون جایی که ممنوع بشه احصار بشه و و حیث شاع و روزه میگیره هر کجا که دلش بخواد الا فی تو روزه هم آمده بود در بعضی کفرها میگه روزش رو هر کجا که خاص میگیره ولی اگر دم داد باید در حرم باشه مگر روزه تمتع الا فی التمتع مگر روزه تمتع بسوم ثلاثه ایام فی الحج و سبعه اذا رجع که سه روز رو در حج میگیره آورده در کتاب دیگه پنجم و ششم و هفتم و سبعت اذا رجع و هفتای دیگر رو زمانی که بازگشت به منطقهش بله ولا یأکل من دم وجب علیه و اگر خونی برش واجب بود از اون نمیخوره مثلا شخص کشته سیدی رو که الان خونی برش واجبه دیگه از این میگه نمیخوره اما اگر تطوعا خونی رو ریخته بود پس نمیخوره از خونی که برش واجب شده ولا یعزد شجر الحجر حرم قطع نمیکنه درخت حرم رو جز اون ازخر که البته آورده بود در حدیث استثناء شده و فی شجرت الكبيره اذا لم یغرسها الادمیون بقره میگه اگر درخت بزرگی رو شخص اومد و قطع کرد کفارش همینه که البته از اون درختایی که انسان ها اونا رو نکاشتند یک گاوی باید بکشه و فی صغیره شاتون اگر درخت کوچک بود گوسفندی رو و یجوز ان یرعا کل الحرم جائزه که بچرونه کلا و گیاهان حرام و و ان یذبح فیه سید الحلی و ذبح بکنه در حرام سید حلو ما یکی رو داریم بهش میگن حل یکی رو بهش داریم بهش میگن چی؟ حرام سید حلو اگر اومد در حرام ذبح کرد مشکلی نیست و یجوز للمحرم ان یأکل من السید ما لم یذبحه او یذبح له جایز برای شخص محرم کسی که در احرامه از سید بخوره به شرطی که خودش ذبح نکرده باشه یا به خاطر او ذبح نشده باشه مثل همون جریان پیغمبر صلی الله علیه وسلم که یارانش بعضی جدا شدن تو مسیری دور حدیث میاد سه دیگیرشون اومد بعدن که آوردن پیغمبر گفت بش دادن و خورد بله الحمدلله تا اینجای کار بحث حج تمام شد